Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Հեքիաթները մեզ ուղեկցում են ամենավաղ մանկությունից։ Այդ պահից մեզ համար աշխարի մեջ բացվում է մի նոր ու գունեղ աշխարհ, որն ամբողջ կյանքում հիշում ենք որպես սիմվոլներով ու արարներով ամենահարուստ եւ իմաստուն ուղեկից հեքիաթներում ժողովրդի ազգի մարդկության ինտելեկտն է, որն արտահայտվում է ժողովրդական պատկերավոր արտահայտություններով, չափազանցություններով, իմաստալից խոսքերով։ Հեքիաթներում շատ հաճախ իրար են խառնվում իրականն ու երևակայականը, Բանահյուսական ժանրի այս փոքրիկ պատմությունները մարդուն դաստիարակում են կրթում, ձևավորում, իմաստնացնում, պատրաստում կյանքի վայրի վերումներին, իսկ հեքիաթների մեջ ժողովուրդն արտահայտում է իր նվիրական երազանքներն ու ձգտումները։ Այն, ինչ կյանքում անհնար է եղել իրականացնել, մարդիկ ցանկացել են իրականացած տեսնել հեքիաթներում։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին հեքիաթների սիմվոլիկան եւ հեքիաթները կարող են վերածվել քաղաքական գործոնի թեմաների շուրջ կզրուցենք հոկեբան, հոկեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղարախանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Արախանյան, այսօր մենք կխոսենք հեքիաթներից եւ հեքիաթների սիմվոլիկայից։ Որտեղից սկսենք։ Ինչ է հեքիաթը, թե հեքիաթում ինչ սիմվոլներ են օգտագործում։ Բնականաբար, եթե հեքիաթ է, նախ մենք հասկանում ենք ժողովրդական հեքիաթ, ազգային հեքիաթ եւ բնականաբար նաեւ արդեն հեղինակային անհատական գրողները նույնիսկ այսօր գրում են հեքիաթներ։ Եվ այս հեքիաթներում ինչ սիմվոլներ են գործոն դառնում եւ դրանք ինչ են ուզում ասել, ինչու հենց այդ սիմվոլներով է հեքիաթը ամբողջանում եւ այդ սիմվոլների միջոցով են հեքիաթը հասցեագրում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ հետաքրքիր հարցի համար, քանի որ հեքիաթը հիմնականում գիտեն մարդիկ ինչ է եւ քչերը գիտեն սիմվոլային համակարգը ինչպես է մտնում հեքիաթ եւ ինչպես է կառուցված հեքիաթում եւ միսիոներական ինչ էֆեկտ է ունենում, նախընտրում եմ խոսել սիմվոլային համակարգից։ Ընդհանրապես սակունաբանական առումով հեքիաթի կյանքի կոչած հիմնական անհրաժեշտությունը մարդկանց ինչ որ բան հաղորդելն է, ինչ որ բան ներշնչելը եւ ինչ որ բան հաղորդելու եւ ներշնչելու նպատակ ունի հեքիաթը, որը պայմանականորեն կարող ենք ասել միսիոներական էֆեկտ։ Չնայած հայաշունչ բարձ օգտագործեցի եւ բնականոն եւ անհրաժեշտաբար կապված չիմացությունից իմացություն ոչ ռացիոնալությունից, ռացիոնալ մտածողություն եւ այլն։ Հիմա դարերի ընթացքում հեքիաթները արտահայտել են ազգի ես պատկերը եւ նպաստել են ազգերի զարգացմանը։ Գիտեք, եթե մենք սիմվոլային համակարգը ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք շփումները այլոց հետ, ինչպես ենք մենք մեր ներսում շփվել իրար հետ եւ շատ-շատ ունիկալ համապարփակ հետաքրքիր է հեքիաթների սիմվոլիկ աշխարհը։ Տիկին Ղարախանյան մեր խոսքի սլաքը, մեր խոսքի վեկտորն ուղենք հայկական ժողովրդական հեքիաթները։ Մենք հայ ենք եւ մեզ հետաքրքիր են նախ մեր հեքիաթները, մեր հեքիաթների սիմվոլիկան։ Կարլ Գուստավ Յունգը խոշոր հոգեվերլուծող խոսում էր հեքիաթներում արքետիպերի գոյության մասին։ Արքետիպերը գալիս եւ բարքային մոդելներ են ձևավորում եւ այդ արքետիպերը սիմվոլային համակարգի ձևով մտած են նաեւ հայկական ժողովրդական հեքիաթների մեջ։ Հայկական ժողովրդական հեքիաթում օրինակ ինձ մեծապես հետաքրքրել է անհաջողություն արտացոլող կերպարներից Զախորտ Փանոսը եւ հակառակ կոնտրաստային պատկերը Քաջան Ղազարը որպես պատահական հաջողության իշխանության հասած կերպար։ Հայկական ժողովրդական հեքիաթում անհաջողություն արտացոլող կերպարներում արտահայտված են վարքի այնպիսի ձևեր, որոնք իրականում իրենց ենթատեքստում պարունակում են ճիշտ վարքային ձևեր կամ ռացիոնալ մտածողություն մշակելու անհրաժեշտություն։ Հովանես Թումանյանը տարապի մեծ ուժով ներկայացրել է Զախորդ Փանուս եւ Քաջնազար հեքիաթների սյուժեները։ Ինչպես Զախորդ Փանուսը, Քաջնազարը եւս ներկայացնում են երկու այդ կերպարները իրենց կյանքի սցենարը ճանապարհը, որտեղ նրանց եսի տարբեր դրսևորումներ են։ Անհաջողակ լինելը ցախորդ փանոսի մոտ հանդես է գալիս այնպիսի հատկանիշների բարդույթով, որտեղ միահյուսված են առաջին հերթին հիմարությունը, միամտությունը, կարճատեսությունը, անտրամաբանական մտածողությունն ու անշրջահայացությունը, որից ածանցվում է անհաջողակության երևույթը։ Փանոսն ունի թույլ ինտելեկտ, Այսինքն ընդունակ չէ լուծել ճիշտ է շատ բարդ խնդիրներ։ Նրա միտքը սահմանափակ է։ Նա հաճախ է ինքն իրեն վնաս պատճառում եւ չգիտե ինչն է իրեն օգուտ։ Ինչպես նկատում եք, հեքիաթում նրա գրեթե բոլոր որոշումներն ու գործողությունները սխալ ավարտ են ունենում։ Կտրած գերանը սելին մոտեցնելու փոխանցելն է մոտեցնում ծառին։ Մի բադ որսալու համար շորին ու կացին ներկորցնում եւ այլը։ Փամոսի անհաջողակությունը բացատրվում է նաեւ նրանով, որ վերջինս կարևորը չի տարբերում երկրորդականից։ Սա եւս անխելք փոփոխության նշան է, որով հեքիաթը որպես ազգային մանկավարժության փոխանցման միջոց ցուցանում է, որ կարևորը պետք է տարբերակել երկրորդականից եւ որ սխալ կամ ճիշտ որոշումները կարող են ճակատագրական նշանակություն ունենալ։ Իդեպ ասեմ, այս հեքիաթը պետք է 5 տարեկանից բարձր երեխաների պատմել։ Մինչև 5 տարեկանը մենք գործ ենք ունենում եւ երեխաների վրա ազդում են կենթանական կերպարներ, պարունակող հեքիաթները 5 տարեկանից բարձր երեխաների մոտ պետք է սկսել պատմել այնպիսի հեքիաթներ, որտեղ հերոսները մարդկային կերպարներ են։ Եվդիկին Ղարախանյան ինձ թվում է Քաջ Նազարը նույնպես պետք է պատմել 5 տարեկանից հետո, որը ամբողջությամբ հակապատկերն է Ձախորդ Փանոսի։ Քաջնազարի կերպարը առավելապես մարմնավորում է այն անարժան մարդու կերպարը, որն անսպասելի հաջողության է հասել։ Եվ ոգեբանական գրականության մեջ մենք առերեսվում ենք եւ կա գիտական հանրություն նազարականության երևույթ, Քաջնազարի բարդույթ, նաեւ ցախորդփանոսության կերպարը կա այդ։ Մենք կարող ենք գեներացնել դա եւ որպես եզրույթներ օգտագործել։ Եվ ընդհանրապես կյանքում այնքան գործածական են այդ երկու կերպարները, արդիական նաեւ իրենց կերպարի առանձնահատկ պատմության մեջ, ասում են գնա դու ցախորդ փանոցնես կամ այ քեզ բանկ, Հաջի Նազարի բախտին արժանացավ։ Ամեն օր, ամեն վարքյան այս համեմատությունները, այս կերպարները հենց մեր շրջապատում են, ոչ հեռու մեր շրջապատից։ Ճիշտ է, շրջասույթի ուժ են ստացել երկու կերպարներն էլ։ Այստեղ ասելիքի համատեքստում ամբողջային սպառորե հոգեբանթյանն առնչվող խորը հարցադրումներ կան, ասում են Քաջի Նազարը, որոնք ակտուալ են նաև մեր օրերում հատկապես քաղաքականության մեջ ու կադրային դաշտում ու գիտեք, կործանարար երևույթ է սա։ Հատկապես եւ որը ցավոք հաճախ դառնում է հասարակական ու քաղաքական կյանքի շարժիչ ուժը եւ ակնհայտ են Քաջնազարի վարքի ներքին դրդապատճառները, որոնք մաքսիմալիստական են, չհաշվարկված ու չփաստարկված, հետեւապես անտրամաբանական ու ցախողման դատապարտված։ Եվ ցավոք սրտի որոշ առումներով շատ ու շատ ազգային խնդիրներում մենք հանրային ասենք, գուցե խնդիրներում Քաջնազարականության զոհ ենք դառնում։ Պատահական չէ, որ երբ քաջությունից, խելքից ու հանճարից են խոսում, նրա մոտ նա ծիծաղում է ու ասում. «Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար»։ Դատարկ բաներ են բոլորը որ բանը մարդուս բախտն է, բախտ ունես քեֆարա։ Իսկ մասալոց Հումանյան հանճարե հեղինակ է, բոլորս գիտենք, եւ հենց իր ասույթներում այդ տողերը, երբ որ բացում ենք անպայման Թումանյանի մտքերից, դա առանձնացնում ենք անընդհատ այդ տողերը, որ ինչ խելք, ինչ հարստություն, ինչ ունեցված բախտը մարդու համար բախտն է կարևոր եւ դա իսկապես այդպես է։ Դա Թումանյանի նաեւ հանճարեղ ընդհանրացումն է, Թումանյանի հանճարեղ եզրահանգումն է նա կյանքում շատ բան է տեսել եւ իսկապես բախտը երևի թե նաեւ ամենամեծ արժեքներից է։ Ես այդ ընկալումը ունեմ։ Նազարն էլ հիմար է, բայց բայց ինչպես տեսնում ենք հիմարության ըմբռնումն այստեղ այլ կոնտեքստում պետք է դիտարկել։ Խելոք հիմար է, այսպես ասեմ։ Այո, այո, հիմարության հոգի դինամիկան լրիվ այլ ընթացք է ստանում Քաշնազարը հեքիաթում եւ հիմարությունը որպես փոփոխվող ու զարգացող երևույթ մնում է ստատիկ։ Եվ նրա խոսքը բոլորովին կապ չունի վարչի մտածողության հետ, այլ ինքնաբուխ է, սպոնտան։ Եվ միայն իրեն Նազարին է հայտնի սեփական դեմք։ Նա ըստ էության ճարպիկ խապեբա չէ, փոքրիկ դիպվածը ստիպում է սեփական բախերից, անճարությունից տարապող մարդուն փոխել պատկերացումները իր իսկ անձի վերաբերյալ, ազնվորեն հավատալով իր նորահայտ ճակերտավոր է մասում ընտունակություններին զբաղվել ինքնախապեյությամբ, որը հետագայում վերածվելու էր մեծ խապեյության։ Այսպես է տեղի ունենում նրա հոգեբանական ինքնապաշտպանությունը, սեփական խորը թերարժեքության հաղթահարումը։ Նաև ինքնավստահության ձերքբերումը նրա խոսքում բոլոր տողատակերում կնոջ հետ մենախոսության մեջ ինքնավստահությունը ամենազգալի երևի թե հատկանիշն է, որին ապավինում է Քաչնազարը։ Դա իմ անհատական էլի մոտեցումն է եւ իմ անհատական անկալումն է գուցե եւ ես սխալվում եմ, բայց Երևի կհամաձայնեք, եթե ես ասեմ հիմա ինչու ենք ասում նազարները շատացել են, հավակնությունների բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց շերտ կա, որոնց համապատասխան ընտունակություններ չկան։ Այսինքն խզում կա մարդկանց ընտունակությունների եւ բարձր հավակնությունների ու ամբիցիաների միջեւ։ Ամենուրեք, գրեթե ամենուրեք այդպես է։ Այս երկու հեքիաթներն են սերնդեսերունդ փոխանցող յուրատիպ մատրիցաներ են, որոնք շատ լավ դաստիարակությամբ տեղեկատվական նյութ են։ Եվ այս առումով Զախորդ Թամոս հեքիաթը շատ ավելի ինֆորմատիվ է, որպես նպատակին ճիշտ հասնելու գործընթաց ձևավորելու համար, քան Քաջնազարը։ Քաջնազար հեքիաթը հրաշալի նյութ է այս կամ այն իրավիճակը, իրերն ու երևույթները նոր տեսանկյունից դիտարկելու համար։ Այս երկու հեքիաթների մեջ էլ այս կամ այն չափով արտահայտված են նաև ազգային մտածողություն, հոգեկերտվածքային դրսևորում դրսևորումներ, սոցիալական դիրքորոշումներ եւ կարծրատիպեր։ Ազգային շատ հետաքրքիր սիմվոլիկա կա եւ ավանդույթների հավատարմություն, կառույցներ ազգային Ղազարոս Աղայանի Անահիտը հեքիաթում։ Մենք շատ ունենք լավ հեքիաթներ, որոնք ազգապահպան գործառույթ են կատարում եւ երեխաների հետ աշխատանքում շատ կարեւոր է ընտրել հայկական ժողովրդական այնպիսի հեքիաթները եւ այնպես մատուցել, որ որպեսզի էթնիկական ինքնապաշտպանությունը ճիշտ տեղի ունենա։ Մենք հայտ հաճախ մեր մաղթանքներում երեխաներին կոնկրետ ինչ որ տոնի կապակցությամբ կամ ծննդյան հերթական օրվա կապակցությամբ մաղթում ենք հեքիաթի փոքր որդու բախտը, որովհետև հեքիաթի փոքր որդին միշտ ամենահաջողակն է լինում։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ է տեղի ունենում, լավ միտք ուշեցիք ինձ ձեր հարցադրմամբ։ Էրիկ Բեռնը, տրանսակտ վերլուծության հայտնի հիմնադիրը, խոսում է հեքիաթների սցենար կարգներ ձևավորելու էֆեկտի մասին եւ կրսեր որդու մասին մահթանքը իրականում սցենար է բերում մտցնում ընտանիք եւ կոնկրետ կրսեր որդու մեջ եւ շատ ունիկալ հետաքրքիր սցենարներ են գծում տարբեր հեքիաթներ նայած դուք ինչ եք պատմել ձեր երեխային մինչեւ 5 տարեկանը եւ 5-ից 8 տարեկանը երբ ձևավորվում են կյանքի պլանի սցենարները ինչ է սա նշանակում ես ով եմ ինչպես եմ ընկալում աշխարհը ինչպիսին են իմ մանկական որոշումները ես ինչպես եմ ընդունում ընդունում աշխարհը, աշխարհն ինչպես է ընդունում ինձ, եւ պատկերացրեք այս ամենը, այս բոլոր թվարկած սցենարները եւ կյանքի պլանը, որպես այդպեսին, կառուցվում է պատմած հեքիաթների վրա եւ նայած թե երեխայի համար որ հեքիաթն է եղել հոգեհարազատ։ Տիկին Ղարախանյան գիտենք, որ մարդու ձևավորումը հենց փոքր տարիքում է կայանում եւ հենց այդ տարիքում ենք մենք երեխաներին հեքիաթներ պատմում եւ այնքան շատ ենք պատմում որ նույնիսկ հեքիաթ ենք հորինում այո երևի յուրաքանչյուր մայր նաեւ յուրօրինակ հեքիաթ ասած է իր երեխայի համար եւ հեքիաթների խորությամբ են նաեւ երեխաները դասյարակում, մեծանում, բայց արդեն հասուն տարիքում, արդեն կացած տարիքում նախ մի տեսակ կտրվում են հեքիաթից երևի թե հեքիաթին մոտենում են անհրաժեշտաբար Այո, նորից իրենց երեխաներին հեքիաթ պատմելու համար կամ հիմա արդեն այնքան է երեխաներին դայակի մոտ թողնում մանկապարտեզներ տարբեր նախակրթարաններում են թողնում, որ այդ պահն էլ չի գալիս որոշ ծնողների մոտ, այդ պահին էլ չեն հասնում որոշ ծնողներ, որ երեխաներին հեքիաթներ պատմեն։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք քաղաքական բաղադրիչի մասին, բաղադրատարի մասին, որը փոխանցում ենք հեքիաթներով, իսկապես մեր ազգային հեքիաթներում քաղաքական մասը այնքան այնքան թույլ է կամ այնքան է բացակայում, որ մենք անընդհատ քաղաքական պարտությունների մեջ ենք։ Հեքիաթն իմ կարծիքով չի կարելի քակականացվի։ Եթե այն հետապնդելու է խորը մարդասիրական նպատակ, ալտրուիզմ բարի լավ իմաստով, ապա կարող է իր մեջ պարունակել մեսիջներ, բայց հեքիաթը չի կարելի դարձնել քակական գործոն։ Ցավոք սրտի հիմա մեր ճշնամին օգտագործում է նաև քրթական համակարգում եւ ֆոլկլորում եւ քրթական մեսիջներ փոխանցող ամեն խողովակաշարերով ատելություն եւ ճշնամանք է փոխանցում երեխաներին։ Ադրբեջան շրջանական շատ ու շատ հեքիաթներ են ստեղծվել Արցախյան առաջին պատերազմից հետո, որոնց մեջ հայի որպես ճշտամու կերպարի զայրահեղ վարկաբեկում կա։ Հեքիաթ Իլհամի մասին, Վատ հարևան, Իլհամի կինը, անմեղ կինը, իհարկե Իլհամների միֆականացում կա բոլոր հեքիաթներում, շատ ու շատ հեքիաթներում։ Առաջին հեքիաթում Իլհամը բարի ու աշխատասեր դարբին է եւ դավաճան հայերը անմեղ մարդուն առանց պատճառի սպանում են։ Վատ հարևան հեքիաթի մեջ Ռովշանը դրական կերպարի մարմնա մնացում է, իսկ հայի բացասական կերպարն արտացոլվել է Վարդան անունով մարդու միջոցով, ով ունի ամենավատ մարդկային որակները եւ նախանձից դրտված խեղճ ռովշանին նետում է ջրհորը։ Վարդան անունը ի դեպ ասեմ էլի պատահական չի ընտրված, ընտրվում են այո, այնպիսի անուններ, այնպիսի խորագրեր, վերնագրեր, որտեղ կրկին կա սիմվոլիկա։ Կա անմեղ կինը հեքիաթը, որտեղ բացասական կերպար է մարմնավորել հայանուն Սիրանուշը։ Նա Հայաստան աշխարից ուղարկված խափեբա է, ով չարաշահում է շահի վստահությունը։ Հեքիաթից է սկսվում։ Գիտեք, ոչ միայն գեղարվեստական աշխարհի ճանաչումը, այլ նաև աշխարհաճանաչում, աշխարհաճանաչում, սոցիալականացման գործընթաց, մարդկային շփումների ստեղծում, ստերեոտիպերի ձևավորում, հետերոստերեոտիպեր, ավտոստերեոտիպեր եւ այսպիսի հեքիաթները ճշնամական այս շարքը շատ երկար կարող են շարունակել ցավոք սրտի եւ սրանք չեն կարող սերուն դաստիարակել սոցիալականացման ճիշտ ճանապարհ հարթել։ Իդեպ ասեմ աշխարհի եւ ոչ մի ժողովրդի հեքիաթներում հեքիաթը չի դա դառնում քաղաքական գործիք։ Ադրբեջանը այս առումով ունիկալ է Տիկին Ղարախանյան եւ եկեք բաժանենք հեքիաթները տարիքային խմբերի եւ որ տարիքային խումբ ինչ հեքիաթ կարող է ընթերցել։ Աուտման վերջում առաջարկենք մեր փոքրիկ ունկնդիրներին, որպեսզի նրանք կամ եթե կարողանան կարդան կամ եթե չեն կարողանում կարդալ, խնդրեն իրենց ծնողները կամ ավակները կարդան կամ պատմեն։ Քանի որ մինչեւ 5 տարեկանը տարաճանաչ չեն լինում մեր բալիկները, ցանկալի է մայրիկները, դաստիարակները, դայակները կարդան այնպիսի հեքիաթներ, որտեղ կերպարներ, որպես հանդես են գալիս կենթանական աշխարհի կերպարները։ Եվ ասեմ դες երեխաները սիրով իրենց նույնացնում են նապաստակի հետ, գայլի հետ, աղվեսի հետ։ Այո, աղվեսի հետ, արջի հետ։ Այո, այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր է հեքիաթը այնպես պատմվի, որ երեխաները դրական արդյունքը շոշափեն։ 5 տարեկանից մինչև 8 տարեկանը մարդկային կերպարներ խաղացող հեքիաթները պետք է պատմեն, որտեղ եւս նույնականացումներ են տեղի ունենում եւ այս տարիքում է որ ծնվում է ծնողի մորին կորցնելու վախը։ Եվ գիտեք շատ հեքիաթներ կան, որտեղ հերոսը կորցնում է մորը, որբ է մնում։ Եվ այստեղ է ծնվում ծնողների կորցնելու վախը, նաև այս հեքիաթների ազդեցության տակ։ Բայց գիտեք, հեքիաթները պետք է պատմվեն։ Երեխան պետք է վախը զգա, հաղթահարի, սա նաև կախված է պատմողից։ Նաև հեքիաթները հոգեթերապևտիկ հզոր ուժ ունեն։ Տիկին Արախանյան, եկեք սա թողնենք մի ուրիշ հանդիպման համար, որովհետև մենք իսկապես ժամանակ չունենք, եթերային մեր ժամանակը սփարվել գրավել է։ Դա առանձին թեմա է հեքիաթաթերապիան եւ գիտեմ, որ մեր ունկնդիրներից շատ-շատերը դրան սպասում են նույնիսկ այդ թեման շոշափում են, թե ինչ է հեքիաթաթերապիան, արտ թերապիան։ Մենք կխոսենք դրա մասին։ Սիրով շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հոկեբան, հոկեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք